nutrajoi por la cerbo. Doctorino Uma Naidu estas professoro en la Universitato de Harvard en Usono. Si specialigis pri neordinara faco, qui iugis iom da tempo ne existis, nutro psichiatrio. Citio resultis de nova il trovoi, qui signifas i specan revolucion en medicino. Temas pri la relatoi inter la intestai funccioi cae la cerbo. A masso da studoi lasta tempe el starigas la facton che sana nutrado grave contribuas alla Roma menso stato. Cae tiu equilibro influas cetere la tutan corpon ambau organoi de venas de la samai embriae celoi, cae plu conectigas reciproce lau longe de la vivo. Exemple, granda parto de serotonino, neuroconecta substanzo ligita al appetito cae humoro, productigas danke al la intesto. La san stato de la intesto compreneble recte dependas de la nutrajoi male gi inflamas ca eble resultas anxio manco de concentrigio ca depressio existas proxima relato inter nutrado ca humoro assertis doctorino naidu al bobozo ien nova medicina studo campo in la mondo. Si crome indicis ses nutrajoin, quiuin si consideras a parte bonfarei alla homa cerbo. 1. Spizzajoi. Multae spizzajoi havas contra inflamaen efficoin. Curcumo malpliigas anxion cae favoras la funcciadon de hippocampo regiono en la cerbo quio relatas al memoro cae humoro. Sia vice, safrano efficas contra o severa casoi de depressio. Bedaurinde, citiu lasta estas prescautie multe costa producto. Du, fermentitae nutrajoi. Citiu estas nutrajoi faritei per lacto au aliei crudajoi mixe cum microboi, ciu fungoi, ciu bacterioi. Pleconatae estas iogurtoi cae caseajoi, civi plibonigas la intestan funccion, cae malpliigas anxion, cae favoras memoron cae cogno capablon. 3. Nuxoi. Nuxoi enhavas omega-3 grasacidoin, crom vitaminoi cae mineraloi, quiui faciligas la pensadon cae la memoron. Quar, amara ciocolado. gi estas bona fonto de ferro, protectas la neuronoen cae evitigas depression. Quin, avocado, citiu bon gusta fructo en havas grandain quantoin da magnesio conata faciliganto de la cerba funcciado. Ses, verdae folioi, ili enhavas havas vitaminon E, quiui protectas contra o demenso cae locognae perdoi. Ili enhavas havas anca vitaminoin, vitaminoen essence gravaen por la formigio de rugiai sangoceloi cae substansoi por la interconnectigio de neuronoi. Brassico cae spinazzo estas tipai exemploi.